Eneko aldana egunon? Ba egunon. Bo, beraz gaur e, Ziburuko plazan gira, pilota plazan, eta justuki ba, emeretzian e, iraganen da beraz e, bigarren edizio hori, beraz azaltzen aldi pixkat nola iragantzen lehen edizio hori? Ebe lur itxas e, afaria antolatuko dugu, bigarren edizioa da, garen urtean egin lehen aldikotz, eta Ziburuko plazan, Uh, ekoizleak, uh, ekoizleak gominatzen ditugu, merkatu bat antolatzera, baina merkatu hortan, uh, hau da, oskinak uh, erosteaz aparte, bertan uh, kontsumitzen alko dira, ekoizleak bertan prestatuko baitituzte. Uh, amar bat ekoizle dira, izan uh, idoki uh, lauelekoak eta uh, plenmer uh, itxas uh, ahantzale uh, elkartekoak. Beraz, jangetu uh, lurreko produktuak eta itxasako produktuak ere, Eh, bertan erosten eta eh, kontsumitzen alko dienak. Eh, gure helburua izan da, gan urtean gure lujaldeko ekoizleak e, ageriare maitea eta bereziki zirkulu laburak eta bertako kontsumoa publizitatea egitea, izan, izan laburariak eta izan ahantzaleak eta begane urtan lehen edizioa zen, biziki ongi ibili kasik mila bat pertsona etorri zien plaza untarat. Aurten E, formatua pixkat handituko dugu, leku gehiu hartuko dugu, e, ekoizle pixkat gehiu izanen dira ere, eta espero dugu e, eguraldiare hori izanen dugula eta garen urteko ebe, dinamika bera ukanen duela. Mila esker izena hori taraztagatik lur eta itxasafaria, zezut egan, Ehm, beraz izan dira ekoizleak bertako produktuekin egan duzun bezala, lurra eta itxasua biak elkartzeko. Hori agian da ziburuko egeali propioa zaiona, ba, ekit baditu zuela gen lur batzuk, ba, duzu itxasua ondoan, e, zuentzako garrantzitsua zen ez, erriko etxearen e, politikan edo olako afari bat antolatzea ez? Ba, gu, be, gu eta hogeitik e, hemen gira aferetan, gure ekintza publikoan uh, da, gara, garapen iraunkorra eh, elementu bizki azkar bat da. Garapen, um, garapen iraunko hori uh, egunerokoan lantzen da azpe tratamendu ezberdinak eginez. Uh, garen hastean uh, ziburuk ondartzen tan ginen, uh, ondartzen garbiketa zitzeiteko. Eta kontsumoa ere, gure uh, mozkinen uh, ere, uh, garapen iraunko parte bat da, eta ezin bestean nahi ginen ere, be, agerian eman, bertan ditugun uh, ekoizleak eta e, kontsumitzeko beste manera bat badera ere uh, agiren ezartzea. Ziburun, santza dugu, uh, bon, ahantza erri bat da, uh, izan da eta bada oraindik ahantzaelak baitugu gure, uh, gure portuan. Agirian emana izan ditugu ahantzaloiek, baita ere laborariak, laborari gutxi ditugu, egia egiteko bakar bat dugu ziburun. Uh, uh, instalatu dena gainera. Eta hori, ba, ziburu batan badia laborariak, bada labore betoren badia jantzaleak, eta bora, nahi izan duguri uh, eh, uh, eh, pixkat uh, uh, agirian eman, uh, argipean ezari, eta ziburuko egiaren uh, argitikia kontsumintzeko eredu berri batean. Eta, bon, beraz, aipatzeko ere bertan izan diren eh, ekoizleak ere, beraz eh, aipatu zua mar bat e, eh, ekoizle inguru, mhm. bertan jateko autoa izan den da, baita ere bertako ba, produktuak erosteko ere, jateko afari hori nola pastuko da, aipatu duzu ez, badezu kertzen self moduko bat izan den dela edo hori da ez? Ba, ba, e-, erri, teko erraiten, bai, self handi bat izan dela, Eh, bertako mozkinekin inako zelf handi bat. Be dira, eh, ekoizle bakotsak ukanen ditu bere, bere standa, bere mozkinak eh, saltzeko, eta nahi duenak eh, nahi duen mozkinoiek prestatuak izaiten alko dira e, e, ekoizte horien bitartez, beraz, e, ba, iru eta zazpi euro artean, e, bakotsak bako txak hartzen alko du plater bat, sartze bat, plater bat, deserta bat, eta erriko txak mainak emanen dituzte eta e, bako txak alko ditu kontsumitu zuzenean hainbat produktu. Mil esker. <laughs> Mil esker, esker